بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Insyaallah di malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-16 hadis tentang larangan dari marah atau kewajiban mengendalikan diri ketika marah atau emosi. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata Al Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ausini dari abu hurairah radhiyallahu an bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ausini beri aku wasiat Minta agar Nabi memberikan wasiat kepada beliau Fala la tabbab Maka Nabi SAW memberikan wasiatnya dengan wasiat yang sangat ringkas Satu kalimat, kalimat yang pendek La tabbab Janganlah kau marah Janganlah kau melambiaskan amarahmu Atau kendalikan emosimu ketika marah Faraddada miraran Namun laki-laki tersebut mengulangi permintaannya Ausini Sekian kali Lebih dari sekali Kala maka Nabi tetap ketika diminta wasiat Wasiat Nabi menjawab dengan satu kalimat yang sama la taghdab Janganlah engkau marah Rawahul Bukhari hadis riwayat Al Imam Al Bukhari rahimahullah Dalam syarahnya Al Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la taghdab Sabda Nabi alaihissalatu wassalam Janganlah engkau marah Maknahu Maknanya Artinya adalah La tunafid La tunafid ghodobaka Janganlah engkau melebiaskan amarahmu Janganlah engkau Melakukan hal-hal Atau mengucapkan sesuatu yang menjadi yang merupakan akibat dari kemarahan. Walaysa nahyu raji'an ila nafsil ghadabi. Larangannya bukan kembali kepada marah itu sendiri. Walaupun secara arti makna la taghdab secara letter lex yang kita fahami atau terjemahannya la taghdab jangan marah. Namun maksudnya atau maknanya bukan jangan marah, tetapi janganlah engkau melampiaskan amarahmu. Dengan kata lain, kendalikan dirimu ketika marah. Larangannya bukan kembali kepada marah itu sendiri. Mengapa li'annahu min tiba'il basyari? Dikarenakan yang namanya marah adalah tabiat manusia Tabiat adalah sesuatu yang sulit dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Wala yumkinul insanu daf'uhu. Tidak mungkin seseorang bisa menolak apalagi menghilangkan marah. Sama sekali tidak marah, tidak mungkin. Pasti pernah marah, ada marah. Tetapi yang dilarang adalah jangan sampai melampiaskan amarahmu wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iyyakum wal ghadab dan dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan iyyakum wal ghadab hati-hati kalian dari yang namanya marah emosi fa innahu jamratun tatawaqqahu fi fuadi ibni adam dikarenakan yang namanya marah atau amarah adalah bara api yang membara yang menyala-nyala di hati manusia alam taro ila ahadikum idza ghadiba kaifa tahmaru ainahu tidakkah kau melihat salah seorang di antara kalian, teman kalian, apabila dia marah, bagaimana kedua matanya memerah? watan fahu audajuhu dan urat-uratnya menggelembung, membesar. Itu gambaran dari kemarahan. Mata memerah, urat-urat membesar. Mengapa? Karena hatinya terbakar, sedang terbakar. Faida ahassa ahadukum bisyai'in min dzalika falyattaji' bil ardi. Maka apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dari kemarahan, sedang marah, maka hendaknya dia berbaring Ketika dia sedang duduk atau ketika sedang berdiri ya duduk, masih marah berbaring. Atau dia tempelkan badannya, tubuhnya ke tanah. Ditempelkan jadi berbaring, mirip dengan berbaring. Lebih eh, lebih khusus lagi. Dia tempelkan badannya, lekatkan tubuhnya ke tanah. Supaya apa? Supaya hilang redah reda amarahnya. Wa jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pernah datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam faqala lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni ilman yuqarribuni minal jannati." وَيُبْعِدُنِي مِنَ النَّارِ Wahai Rasulullah Ajarkan kepadaku suatu ilmu Yang akan mendekatkan diriku ke surga Dan menjauhkan aku dari api neraka Pertanyaan, permintaan yang sangat besar Qala maka Nabi AS memberikan jawabannya memberikan ilmu yang sangat ringkas la taghdab walakal jannah janganlah kau marah dan bagimu surga kalau engkau tidak marah atau engkau mampu mengendalikan amarahmu maka engkau akan mendapatkan surga hadis ini riwayat at-tabarani dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam nyatakan dalam hadis yang lain, "Innal ghadaba minasy syaithani." Sesungguhnya amarah itu datang dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Wa innasy syaithana khuliqa minan nari. Dan yang namanya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma yutfi'un naral ma'u dan sesungguhnya hanyalah api itu bisa dipadamkan oleh air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka apabila salah, salah seorang di antara kalian marah hendaknya dia berwudu marah dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api dan api akan padam dengan air. Ketika marah ada api. Maka hilangkan, padamkan, redakan dengan berwudu. Wa qala Abu Dzar Al-Ghifari dan berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda kepada kami idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia sedang berdiri maka hendaknya dia duduk. Fa idzaba anhul ghadab. Kalau sudah hilang marahnya sudah cukup dengan duduk. Wa illa namun kalau masih marah sudah duduk masih marah falyatajih maka hendaknya dia berbaring. Insyaallah akan mereda marahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Qala Isa alaihi salatu wassalam li Yahya ibni Zakaria. Berkata Isa alaihi salatu wassalam kepada Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam, "Inni muallimuka" ilman nafi'an la taghdab kata Isa kepada Yahya masih kerabatnya sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu satu ilmu yang bermanfaat yaitu janganlah engkau marah atau kendalikan dirimu ketika marah faqala maka Yahya bin Zakaria bertanya wa kaifa li alla aghdaba bagaimana aku bisa tidak marah ini bagaimana caranya aku tidak marah padahal marah itu tabiat manusia qala maka Isa alaihissalam menerangkan idza qila laka ma fika faqul dhanbun dzakartuhu astaghfirullah min Apabila dikatakan kepadamu Ada yang bertanya kepadamu Mafika apa yang ada pada dirimu Maka katakan dosa yang aku ingat Aku mengingat dosa diriku ada dosa Maka aku memohon ampun kepada Allah darinya Wa in qilalaka dan jika dikatakan kepadamu fika, engkau tidak punya dosa tidak ada dosa pada dirimu Fahmadillaha Maka pujilah Allah Hendaknya engkau memuji kepada Allah Bersyukur kepada Allah Iza lam yaj'al fika ma'yirta bihi Pujilah Allah Apabila Allah tidak menjadikan padamu Sesuatu yang dengannya engkau dicela Ketika Allah menyelamatkan Kita dari dosa Bersyukurlah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya hasanatun siqat ilaika dan dia merupakan kebaikan yang diberikan kepadamu, dituangkan kepadamu. Wa qala Amr ibn al-As, kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amman yub'iduni an ghadabillah Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sesuatu yang akan menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Qala maka Nabi menjawab la tadhab janganlah kau marah. Kalau engkau ingin agar tidak dimurkai oleh Allah maka kendalikan dirimu ketika marah. Wa qala Luqman alaihi salam li Sedangkan Luqman alaihi salam seorang hamba yang saleh pernah berkata kepada putranya memberikan wasiat kepada putranya Idza aradta an tu'akhiya akhad fa'adhibhu Apabila engkau ingin memiliki seorang teman yang dianggap sebagai saudara sejati, teman sejati, maka buat dia marah Uji dia apakah memang dia teman kita yang asli, yang sejati, yang hakiki. Saudara kita yang, ah, yang hakiki, yang sesungguhnya atau tidak. Tes dengan membuat dia marah. Kata Luqman kepada putranya. Fa'in ansofaka wa huwa mughdobun wa illa fahdharhu. Maka jika dia marah namun tetap berbuat adil kepadamu. Ketika dia marah wajar. Dibuat kita kita buat dia jengkel marah, dia marah wajar. Tetapi tetap dia berbuat insaf adil berarti memang dia orang yang baik. Saudara kita, teman kita yang sebenarnya. Namun jika tidak, kita buat dia marah, dia marah tapi melampaui batas. Berbuat zalim kepada kita, maka waspadalah dari dia. Berarti memang dia orang yang tidak baik, kurang baik, belum stabil emosinya, masih perlu belajar lagi tentang masalah mengendalikan emosi atau amarah. Ini salah satu cara. Sehingga ketika ada seseorang yang berkata atau melakukan suatu perbuatan yang membuat marah, bisa jadi dia menguji mungkin atau bisa jadi dia nggak sengaja. Intinya ketika marah jangan sampai kita keluar dari keadilan. Tetap kita mengendalikan kemarahan kita. Marah tidak masalah, tetapi tetap harus adil dan bisa mengendali, mengendalikan diri ketika marah. Qala al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah. Sedangkan al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah mengatakan Qala sahibu al-Ifsah berkata penulis kitab al-Ifsah minal jaizi anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alima min hadar rajuli kathratal ghadabi fa khassahu bi hadhihi alwasiyyati sangat mungkin ini bisa jadi memang nabi mengetahui bisa jadi bahwasanya nabi alaihi salatu mengetahui bahwasanya orang ini sering marah banyak marah Sehingga ketika diminta wasiat, beliau mengkhususkan kepadanya dengan wasiat ini, jangan marah, kendalikan dirimu ketika marah. Dengan wasiat yang khusus, kendalikan diri ketika marah. Mengapa? Karena Nabi tahu orang ini sering marah, banyak marah, maka yang pas dan sesuai dengan dia adalah wasiat agar bisa mengendalikan diri ketika emosi atau marah. وقد مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب dan sungguh Nabi alaihissalatu wassalam memuji Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah Faqala maka beliau bersabda Laisa syadidu bisura'ah Bukanlah orang yang kuat itu Orang yang pandai bergulat Jago berkelahi jago bertanding adu gulat bukan innamasyadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab namun hanyalah orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa madahallahu ta'ala dan Allah puji Allah ta'ala puji siapa Al-kazimina'l ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan amarahnya, dia marah tapi ditahan dan dikendalikan dirinya ketika marah. Dan mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Marah emosi adalah sesuatu yang tabiat dari orang-orang yang bertakwa juga. Allah jelaskan Sifat-sifat ini untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu diantaranya sifat orang-orang yang bertakwa adalah menahan amarah Dan memaafkan kesalahan manusia Yang membuat dia marah Ataupun yang secara umum berbuat salah kepada dia Maka dia yang termasuk orang-orang yang bertakwa akan memaafkan kesalahan manusia. Ali Imran 134. Wa qad anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala bahwa beliau bersabda man kadzama ghaydahu wa huwa yastati'u ayyun fidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamati hatta hatta yukhayyirahu minal khuri masya'a Siapa saja yang mampu menahan amarahnya bisa menahan emosinya marahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya maka nanti dari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk Allah banggakan dia Inilah orang yang memiliki sifat terpuji Mampu menahan amarah Mampu mengendalikan diri ketika marah Maka Allah banggakan dia di hari kiamat Di hadapan seluruh, seluruh makhluk Sampai Allah memberikan dia pilihan Memberikan dia Atau membuat, uh, memberikan kesempatan kepada dia Agar memilih Dari bidadari yang bermata jelita Yang dia inginkan Allah persilahkan dia untuk memilih bidadari yang dia inginkan yakni jaminan surga bagi orang yang mampu menahan amarahnya tidak melabiaskan emosinya amarahnya padahal dia mampu ini adalah keutamaan yang besar hadis riwayat Ahmad Abu Dawud At-Tirmizi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Laqad jaa fil hadits dan telah datang dalam hadis innal ghadaba minas syaitan. Sesungguhnya yang namanya marah itu dari syaitan. Walihada yakhruju bil insanu min i'tidali halihi. Karena inilah karena marah itu dari syaitan, maka manusia ketika marah dia akan keluar dari keadaannya yang lurus, yang seimbang akan keluar. Secara umum demikian. Ketika tidak mampu menahan emosinya. Wa yatakallamu bil batil dan secara umum dia ketika marah akan mengucapkan ucapan yang batil, ucapan yang salah, yang bermudarat, yang keliru. Wa yartakibu al-madhmuma dan dia akan mengerjakan perbuatan yang tercela, mengucapkan mengucapkan ucapan yang tercela, wayanwi al-hikda wal baghdha wa ghairu dhalika min al-qaba'ihi al-muharramah dan dia akan meniatkan ada niatan untuk balas dendam dan muncul kebencian dan yang selain itu dari perkara-perkara jelek yang diharamkan qul dhalika minal ghadabi a'adzanallahu minhu semuanya itu adalah pengaruh atau dampak dari marah perbuatan yang jelek ucapan yang batil dan juga niat niatan yang jelek semuanya adalah dampak dari emosi dan marah semoga Allah melindungi kita dari semuanya itu amin ya rabbal alamin waqad jaa fi hadits Sulaiman ibn Surad dan telah datang dalam hadis Sulaiman bin Surad an isti'adata billahi minasy syaithanir rajim tudhhibul ghadaba bahwasanya al isti'adah memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk yakni at-ta'awud a'udzu billahi minasy syaithanir rajim itu akan menghilangkan marah kemarahan Wadhalika mengapa hal itu dikarenakan annasyaitana huwallazi yuzayinu alghadaba dikarenakan syaitan menghias-hiasi yang namanya marah. Syaitan kepada orang yang marah dia mengatakan marahlah kamu dengan marah kamu akan puas, akan lega, akan plong, kamu akan dianggap orang yang hebat, mampu, berwibawa. Jangan tahan marahnya. Langsungkan. Lampiaskan syaitan menggoda dia menghias-hiasi tentang bagusnya marah dan melepaskan marah wa kullu man harasa ala ma tuhmadu aqibatuhu fa inna syaitana yawwihi wa yub'iduhu anallahi azza wa jalla dan setiap orang yang bersemangat terhadap sesuatu yang tidak terpuji akibatnya maka atau setiap orang yang bersemangat terhadap sesuatu yang terpuji akibatnya maka syaitan akan menggelincirkan dia akan menyelewengkan dia yakni akan menjerumuskan dia kepada penyelewengan Seorang semangat untuk berbuat baik Tetapi syaitan akan menjerumuskan dia kepada sebaliknya yaitu kejelekan. Dan syaitan akan menjauhkan dia dari ridha Allah azza wa jalla. Fal isti'adatu billahi minhu min aqwas silahi ala daf'i kaidi. Maka memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yakni dengan at-ta'awudz itu merupakan senjata yang paling kuat untuk menolak Bakti budaya syaitan Kala Syekh As-Sa'di Rahimahullah Sedangkan Syekh As-Sa'di Rahimahullah Mengatakan Hadar rajulu Dhanna annahu wasiyatun Bi amrin juz'i Orang ini menyangka bahwasanya Wasiat yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wasiat yang sifatnya Parsial Tidak menyeluruh Ini hanya kasus per kasus وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي sedangkan laki-laki ini ingin agar Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepadanya dengan wasiatnya sifatnya menyeluruh yang mencakup maknanya yang luas walihada raddada karena inilah laki-laki tadi mengulang-ulang permintaannya, permintaan wasiatnya. Ini wasiat, jangan marah. Lagi-lagi ini menyangka wah ini sifatnya kasus per kasus. Nah, saya ingin wasiat yang maknanya atau kalimatnya menyeluruh maknanya. Ulangi lagi. Tetap dijawab atau diberikan wasiat la tahdhab jangan marah sampai sekian kali. Falamma aada 'alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'arafa أن هذا كلام جامع وهو كذلك maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam tetap mengulangi wasiatnya dengan mengatakan la taghdab maka barulah laki-laki tadi memahami dan mengetahui bahwasanya apa yang diwasiatkan oleh Nabi itu adalah kalimat yang jami' yang mencakup yang maknanya sangat luas Wahuwa kadhalik Dan memang demikian keadaannya Kenyataannya Fa'ina qawlahu dikarenakan Sabda Nabi SAW La taghdab Janganlah engkau marah Kita dhammanu amroini azimaini Mencakup dua perkara yang besar ya Abu Ahadahuma yang pertama Al-amru bi fi'lil asbabi Perkara pertama adalah perintah untuk melakukan sebab-sebab wa tamarruri ala husnil khuluq dan latihan perintah untuk melatih diri agar memiliki akhlak yang baik yang bagus itu apa al hilmi was sabri al hilm yakni tidak tergesa-gesa tidak memfonis tidak terburu-buru memfonis menghukum atau yang sejenisnya dan sabar. Itu akhlak yang terpuji. Wa tautinin nafsi ala ma yusibul insana minal khalqi minal adha al-qawli wal-fi'ni dan juga perintah untuk mengendalikan dirinya mengkondisikan dirinya menguatkan dirinya atas musibah yang menimpa seorang yang dilakukan oleh makhluk oleh orang lain berupa gangguan ucapan maupun gangguan perbuatan. Maka dia harus bisa mengkondisikan dirinya agar mampu sabar dan tetap tenang. Faidha wufiqalaha al-abdu wa warada alaihi waridul ghadabu ih ih tamalahu ubi husni khuluqihi. Maka apabila seorang hamba diberikan taufik untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia tadi dan muncul padanya sesuatu yang membuat dia marah. Yani ada hal-hal yang membuat dia marah, ada yang memancing kemarahannya, maka dia menghadapinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik yang telah ada pada dirinya. Wa taraqahu bi ilmihi, bi ilmihi wa sabrihi dan dia hadapi Perkara yang akan memancing emosinya tersebut dihadapi dengan sikap lembutnya, sikap tidak tergesa-gesanya, tidak mudah tidak mudah memfonis dan sikap sabarnya dihadapi dengan kelembutan, ketenangan dan kesabaran. Wa ma'rifatihi bi husni awaqibi dan dihadapi dengan ilmu dia pengetahuan dia tentang bagusnya akibat ketika menghadapi hal-hal tadi dengan kelembutan dan kesabaran. Dia faham akan baik akibatnya sehingga dia menahan tidak marah. Ada hal-hal yang buat dia marah tapi dia enggak marah, ditahan. Untuk tetap tidak marah. Fainal amra bisyai'i amrun bihi. Dikarenakan perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti perintah untuk mengerjakannya. Perintah terhadap sesuatu artinya perintah untuk mengerjakan sesuatu tersebut wa bima la yatimu illa bi dan juga perintah untuk mengerjakan sesuatu yang lain yang perkara pertama tadi tidak akan sempurna kecuali dengannya misalkan yang tadi perintahkan sholat berarti bagaimana ya, harus sholat kerjakan sholat ternyata sholat tidak bisa kecuali dengan mengambil air wudhu di tempat yang jauh dengan mengambil pakaian yang menutup aurat maka mengambil air untuk berwudhu mengambil pakaian yang menutup aurat harus juga dikerjakan. Jadi perintah terhadap suatu artinya perintah untuk mengerjakannya dan mengerjakan hal-hal lain yang menjadi penyempurna atau syarat terlaksanakannya sesuatu tersebut. Wan wan nahya amrun bididdi. Sedangkan larangan dari sesuatu artinya perintah untuk mengerjakan lawannya. Wa amrun bi fi'lil asbabil lati tu'inul 'abda ala ijtinabil manhi anhu. Dan juga perintah untuk mengerjakan sebab-sebab yang menolong membantu seorang hamba untuk menjauhi perkara yang dilarang tadi. Wa hadza minhu Dan yang perkara ini masuk bagian dari hadis yang kita bahas ini. Kita dilarang untuk marah. Berarti perintah untuk jangan marah, lawan dari marah. Tenang, sabar. Dan perintah untuk mengerjakan hal-hal yang membantu seorang hamba untuk menjauhi yang dilarang marah. Bagaimana? Ya tadi. Tenang, sabar, tidak terpancing emosinya dan juga hal-hal yang yang membantu dia untuk tidak marah duduk berbaring berwudu dan yang lainnya al asani larangan yang ada dalam hadis ini atau wasiat yang ada dalam hadis ini la taghdab ah, perkara yang kedua adalah al amru ba'dal ghadabi perintah setelah adanya marah kalau tadi Perintah untuk jangan sampai marah Kerjakan hal-hal yang membuat kita tidak jadi marah Dengan kata lain menahan amarah Ini yang paling bagusnya Kalau mampu kita kerjakan Hal yang pertama ini Perintah untuk jangan sampai kita marah atau menahan emosi kita Amarah kita Kita memang marah Bukan gak marah, marah Tapi dikendalikan Di kondisikan tidak dilampiaskan atau tidak diucapkan dengan ucapan tapi apa di ditahan yang kedua al amru perintah setelah dia marah Allah yunafida ghadabahu agar dia tidak melampiaskan amarahnya tidak melakukan melakukan hal-hal yang yang menjadi konsekuensi atau akibat dari marahnya. Fa innal ghadaba ghaliban la yatamakkanu al insanu min daf'ihi wa raddihi. Karena kan yang namanya marah secara umum manusia itu tidak mampu untuk menolaknya dan menghindarkan menghindarkan diri darinya. Hmm. Walakinnau itamakkanu min adami tanfidhi Agar tapi dia mampu untuk tidak melampiaskan amarah, Untuk tidak melakukan hal-hal yang menjadi konsekuensi dari amarah. Fa'alaihi idha ghadiba ayyamna'a min minal aqwali wal af'alil muharramah Allati yaqtadiha al-ghadabu Maka wajib atas dia Apabila dia marah, dia harus mampu menahan, mencegah dirinya dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang menjadi konsekuensi dari marah. Itulah dua hal yang ada dalam wasiat Nabi ini la taghdab. Perkara pertama dari perintah untuk mengerjakan sebab-sebab yang membuat dia mampu untuk menahan amarah yaitu sabar tenang tidak tergesa-gesa dan yang lainnya yang kedua perintah setelah dia marah yaitu agar mengendalikan dirinya ketika sudah marah famata mana'a nafsahu min fi'li atharil ghadabi ad-darati maka kapan saja dia mampu menahan dirinya dari mengerjakan efek-efek ataupun dampak-dampak ataupun pengaruh-pengaruh dari marah yang berbahaya faka'annahu fil haqiqati lam yaghdab maka pada hakikatnya dia itu tidak marah dia memang marah tetapi dia mampu untuk mengendalikan dirinya jangan sampai melampiaskan marah dia kemarahan dia berarti hakikatnya dia enggak marah wa bihadza yakunul abdu kamilal quwwati al aqliyah dengan hal ini dengan dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah berarti jadilah hamba tersebut orang yang sempurna kekuatan akalnya akalnya memang sempurna kuat dan sempurna wal quwwatil qalbiyah dan juga sempurna kekuatan hatinya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah", bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Inna syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Namun yang namanya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Fakamalu quwwatil abdi maka kekuatan sang hamba yang sempurna adalah ayyam tani'a min tu'athira fihi quwwatash shahwa wa quwwatal ghadab wal athar as-sayyi'ah. Kekuatan seorang hamba yang sempurna adalah ketika dia mampu untuk mencegah dirinya dari kekuatan syahwat dia mampu untuk mengendalikan dirinya jangan sampai melampiaskan syahwatnya dan melampiaskan kekuatan marahnya dan pengaruh-pengaruh lainnya yang jelek dia mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal tadi bal yasrifu hataini alquwataini ila tanawuli ma yanfa'u fid dunya fid dini wad dunya bahkan dia arahkan dua kekuatan ini untuk meraih hal-hal yang bermanfaat untuk agamanya dan dunia dia. Kekuatan syahwatnya dan kekuatan marahnya dia alihkan, dia arahkan kepada hal-hal yang baik. Berwudu ataupun yang lainnya, dia arahkan kepada hal yang baik. Wa ila daf'i ma yadurru fihi ma dan diarahkan untuk menolak apa-apa yang menjadi berbahaya atau bermudarat pada kedua kekuatan tersebut. Fa khairun nasi maka sebaik-baik manusia adalah mankan syahwatuhu wa hawahu taba'an lima jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang terbaik adalah orang yang syahwatnya dan hawa nafsunya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa ghadabuhu wa mudafa'atuhu fi nasril haqqi 'alal batil. Dan dia mampu ini orang yang dikatakan terbaik, manusia terbaik adalah orang yang syahwatnya dan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang kemarahannya dia arahkan untuk membela menolong kebenaran di dalam melawan kebatilan. Dia gunakan kemarahannya untuk membela kebenaran. Marahnya di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan, tetapi justru membela kebenaran melawan kebatilan. Ini namanya manusia yang terbaik, mampu menggunakan kemarahannya untuk kebaikan, menolong kebenaran di dalam menghadapi kebatilan. Wa nasi Makana kana asyawatihi wa ghadabi. Wala hawla wala illa billah. Sebaliknya, manusia terjelek adalah orang yang melampiaskan syahwatnya dan kemarahannya langsung tersulut emosinya ketika dia marah tidak mampu menahan amarahnya bahkan dia melampiaskan amarahnya sehingga mengucapkan ucapan yang jelek yang buruk yang dimurkai oleh Allah dan juga melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kemarahan tersebut dia menjadi orang yang terjelek dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala wala haula wala quwata illa billah dan marah termasuk diantara hal yang menghilangkan ilmu kata penyair bahwasanya afatul ilmi al-ghadabu wal i'jab yang akan menghilangkan ilmu adalah kemarahan dan bangga diri ketika dia marah maka seolah-olah dia enggak punya ilmu dia tahu hukumnya memukul orang dan yang lainnya tapi ketika marah dia pukul dia tahu tidak bolehnya ujub tapi dia ujub. Nah, inilah yang akan menghilangkan ilmu seorang hamba. Allah taala a'lamu shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa